الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه والتابعين اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau biyar ga watan Ramadan hijiran sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara wanda ya yi daidai da ashirin da ɗaya ga watan ne shekara ta dubu biyu da goma sha takwas miladiya Allah ya kawo mu za mu ci gaba da karatun tafsiri a suratul bakara aya ta ɗari biyu da hamsin da hudu فإن الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قبل أن ياتي يوم لا بيع فيه ولا خلة أن ياتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا قوة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله سبحانه وتعالى يتي يا قوة الإيمان كثير لك عبيد da muka azurta كافر وترانا wata وتبابو سنكيا zo babu taimakekeniya saboda ɗan uwanta babu ceto kuma lallai waɗanda suka sai su ne azzalumai Allah subhanahu wa ta'ala a wannan ayan kamar yadda mu gani yana umarni da ciyarwa da bayarwa dan Allah subhanahu wa ta'ala a baya Allah subhanahu wa ta'ala yayi magana akan ranta wa Allah man zal ladhi yuqidu Allah zarfan hasanan fa yudaifahu lahu asaban kathira wallahu ya yaqbidu wa ya yaqbidu wa ilayhi turja'un nan kuma Allah subhanahu wa ta'ala yana umarni da cewa mutlaqan ko da yake shi ma man zal ladhi yuqidu Allah umarni da cewa mutlaqan ne amma a ah, shi da yana nuni da wata fuska zuwa ga bayarwa da sunan baki nan kuma yana nuni zuwa ga bayarwa gaba daya wato ba zuka ne taimako a matsayin sa na taimako a kamar yadda muka faɗi a baya wato Allah subhanahu wataala yana faɗaitarwa a kyautata a ciyar a bayar taimako amma a lokaci ɗaya kuma ba ana nufin cewa a ba mutane waɗanda suka ɗauki bara sana'a ko waɗanda suka mai da rayuwarsu da sauri, wajen bibiyan mutane wannan ya ba su wannan ya ba su addinin musulunci baya ayyada wannan ana magana ne akan taimako ga wanda suke da bukata ta gaskiya kuma Allah subhanahu wataala ya tunawa musulmai ya tuna musulmai cewa wannan abin fa da za su bayar da cikin dukiyar Allah ne subhanahu wataala daga cikin abin da Allah ya azurta su da shi muna yawan faɗa cewa daga cikin hikimar alqur'ani mai girma a ah, daga cikin hikiman Allah subhanahu wa ta'ala na shar'anta bayar in ta kalli zakka sai ka ga gurgurdan yanda a azurtarwan Allah domin duk abin da mutum ya samu daga Allah amma duk da haka Allah subhanahu wa ta'ala yana girmama kokari da dan adam yake yi da kansa wajen tanadan wannan dukiyar da Allah ya azurta shi to gurgurdan yanke ya zama dan adam ya yi kokari cikin tara wannan zuciyar gurgurdan da aka rage abin da ake neman sa da bayar a mun faɗa misali ba ka idan aka ce wannan abin zuwa kai kawai cikin ƙasa tana za haka yuziya ko ko kawai tana tafiya ta taka wani waje rami ya fashe ya faɗa sai ka ga dukiya ko makamancin wannan to kaga wannan ba wani kokari naka ba wani dabara ba wani tadbiri to sunan shirka irin wannan dukiyar Allah subhanahu wataala sai ce ka raba diyar ka ba da kake da dan Allah amma idan aka zo noma ne aka sai dai noman ruwan sama ne ya sauka ya dinga shayar da shukar har aka sami abin da aka samu to sai Allah subhanahu wataala ya ce to wannan kuma ka kasa goma ka bai wa Allah subhanahu wataala kashi daya idan kuwa kai ne da kanta ba ruwan sama bane sai da kanka ne kai ta kokari tana nemo ruwa tana tawuwa ko ka jawo ko ka haka bohol ko makamancin wannan to sai a ce a ka ƙara kokari ka ƙara amfani da ni'imar da Allah subhanahu ta'ala ya maka na ilimi na ƙarfi na lafiya da sauransu su haka ana so kawai ka kasa ashirin ne ka ba da kashi ɗaya idan kuwa kasuwanci kai kaga ta kai ta kawo ka yi wahala da sauransu sana'a ta yi aiki da kwakwalwa ta yi haka dai wahala an shiga rana da sauransu to sai ta nan kuma ka kasa ashirin da biyar ka ba da kashi ɗaya wato dai gwargwadon mutum ya wahala cikin samar da kuɗi gwargwadon yadda aka neman masa aka rage masa mukuna aka rage masa abin da zai bayar saboda a nuna girmama mutum ya tashi da kansa shi ma ya je ya kokari ya zama ya ba da gudunmuwa cikin gina wannan kautin na Allah subhanahu wata'ala cikin samar da wannan abin da zai rayu a kai an shiku min mara zaknaku min qabli an ya'tiya yawmu la bai'un fihi wala qullatu wala shafa dan adam duk abin da zai iya samu a duniya to zai same shi ne ta hanyar ɗayan abu ta hanyar ɗayan abu ko dai ka samu saboda ka sa dukiyarka ko wani abu naka ka mallake ko kuma ka samu saboda alaƙa mai ƙarfi sawa'un na jini ne sawa'un na zumunci ne sawa'un kowace irin alaka ne da da yake tsakaninka da wanda ya baka ko ka samu ba wata alaƙa amma wanda ya ga bari ya tausaya maka saboda ka shiga wani hali ya fitar da kai to waɗannan sune abubuwan da Allah subhanahu wataala ya gaya mana yake to su waɗannan abubuwan uku da sune hanyoyin da ake samu a duniya mun faɗa a baya a abin da yasa Allah subhanahu wataala yake faɗa mana waɗannan abubuwan babu su a ranar tashin kiyama saboda dan adam dan adam a al'adance farkon abin da yake yi misali da za a ce ya shiga cikin wani yanayi mai wahala shine bincika yake in yana da kuɗin kansa yana da kuɗin kansa sai ya fanci kansa ko ba ma wanda zai ba ma wanda zai ji ya matsala yanayi na biyu idan ba ya da kuɗi da zai ceci kansa to sai a fara magana dan wani ne kowa ya kai da zai iya jinin to kaga kullu farko sai zumunta sai ɗan uwanta da wa zai iya taimakon sa ko ya cece sai ya shigo idan wannan duk ba su zo ba to sai wani bawan Allah yake so, ni dai ina neman a bani dama in ce wannan bawan Allah kaga ya da kowa shi da kankan ba zai iya tsanta sa ba ba ya da wani wanda zai taimake shi to sai kuma a fara magana to wane ne cikin bayan Allah zai ce wannan mutumin to shine abubuwan da Allah subhanahu wataala yake jera mana to to ranar tashin kiyama fa waɗannan abubuwan babu ah, amma za mu ga shin babu su gaba ɗaya ko ko a'a ana yin izinin Allah a ayin da za ta biyo bayan wannan wato ana shafa'a musamman da izinin Allah subhanahu wa ta'ala a ah, wannan dai kika Allah subhanahu wa ta'ala na tsorata mu da ranar tashin kiyama ce duk abin da mutum zai kaddamar ya kaddamar tun a nan duniya kafin wannan ranar da Allah yake kusanta ta a wani wuri yau mata rauna hada halu kullu murdi'atin amma arba'at فتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد الله يكرم والكافرون هم الظالمون da waɗannan wanda ake maganar la da rubi wala kullatu wala shafa'a wanda ba sami ko ɗaya daga cikin waɗannan ba to su ne kafirai kuma aka ce kafirai lallai su ne azzalumai saboda inna shirka la zulmun azim babu zalunci irin shirka da Allah subhanahu wata'ala irin hada Allah subhanahu wata'ala da walinsa a cikin bauta wani daga cikin tabi'ai Abba ya Yasa Allah ya kara masa yarda da aka karanta wal kafirun hum zalimun yace Allah mun gode da an askata ayan da mun shiga uku da an ce wa zalimuna humul kafiruna da shi kenan dan duka mu zalimin bi nafsihi amma Allah cikin rahmansa sai ce wal kafiruna humul zalimuna sai ta kai zalunci a cikin kafirai Allah ubangiji ya tsirar da mu daga zalunci ya tsirar da mu daga ma na'am الله لا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 cikin bayinsa. Gangaɗi baya ɗaukan sa ballantana bacci dukkan abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin kasai duka na san man dallabi ya so inda mu illa bi wane ne zai to a wajensa in ba da izinin Allah ba ya san abin da ke gaban gabansu ya san abin da ke bayan subhanahu wata'ala su kuma bayi ba za su ce kewaye wani abu daga cikin ilimin Allah ba sai abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya so su sani kursiyinsa ya ya sammai da ƙasai kuma nauyin kiyaye wannan sammai da ƙasan baya masa nauyi subhanahu wa ta'ala shine madaukaki shine mai girma wannan ayan kamar yadda muka sani ita ce mafi ayoyin alqur'ani ayatul kursi a cikin ta kada aka ambaci kalman al-kursi a cikin al-qur'ani sa ake kiranta ayatul kursi a ah, manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ya faɗi ma sayyidina ubay ibn kabi a shahararren hadisin da aka sani ah, wanda yake cewa ya abal munda atadri ayyu ayatin fi kitabillahi ma'aka a'zam qala Allah wa rasuluhu a'lam قال يا أبا المنذر أتدري أي آية معك في كتاب الله أعظم قال الله ورسوله أعلم أو قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم قال فضرب بصدري وقال ليحمك العلم يا أبا المنذر wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambayi sayyidina Ubay ibn Khalid yace in ka san a cikin Alqur'ani wata aya ce mafi girma yace Allah da manzon sa su ne mafi sani manzo Allah ya ƙara masa wannan tambayan yace Allah da manzansa ya ƙara tambaya yace Allah ayatul kursi Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum manzo Allah ko sai ya buga kirjinsa yace lallai ta ji dadi ilimin sa ya maka albarka ya amfane ka wato dai wannan yana nuna cewa ita aya mafi girma amfanin sa da albarkan sa a ba zai iya kwatuwa a zama ɗaya ba ya ce ita ce ayar da ke ɗan da kanki ya ba da sirrinta da sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace eh, lallai wannan sirrin da ke dan ya bayar wannan ranan sarki duk da dai shi makaryaci ne amma wannan abin da ya bayar na wannan to lallai gaskiya ne sadaqata wa huwa kadhub hadisin Abu Hurairah mun sani shi da azoce shi da sahabbai daban-daban amma dai ruwan shi mafi inganci riwayar Abu Hurairah akan gadinon sadakar Ramadan wanda kika je mun san kisan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya baki ajiya ya dinga a kullum sai wani ya zo yana ɗauka daga cikin in ya kama shi sai ya roƙe shi sai ce lauki, ne ya sa ya zo yake shi ba zai kare dawowa ba aka yi shi ya ƙara dawowa har dai a karshe ya ba shi aikin kursi ranar da ya ga ya ce masa ba zai sake shi ya kai shi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Ah, wannan ayan ta fara da sunan Allah wanda yake shine ismu zat shine sunan Allah na zati saboda shi kadai ne suna wanda baya rabuwa Kowane suna a cikin sunaye a duniya yana rabuwa kaje in ka wani abu a cikin sa zai rabu a cikin ainihin ma'anansa shi kuma wannan sunan shine sunan da matukan wannan haɗin nasa yana ciki to sa yana nan in ka bar shi da ka kira ka bar shi gaba ɗaya ga nan Allah in ka kira alif ya zama lillahi in ka cire alif da lam ya zama lahu kike sunan Allah in ka cire kika uku ya zama hu sunan Allah in ka cire alif din take ya zama ilahu lam take aikwan ya zama ilahu wato duk yanda aka juya shi sunan yana nan a matsayin sunan Allah subhanahu wa ta'ala ibnu kuma wata mu'jiza ta wannan sunan har sahaji salai Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wa ka da masu bautan ka da kafirai yace inda wanda ya ce kira kansa da wannan sunan har yau ba a sami wanda ya kira kansa da wannan sunan ba رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا هل تعلم له سميا كاسم متى كفارة كاسم wani wanda ya taba ƙarfin hali yace zai kira kansa da wannan sunan wannan yana daga cikin mu'jizozin alqur'ani ga dai mutane da yawa suna iya kokarin su karyata alqur'ani ne girma suna alqur'ani ba daga wajen Allah bane amma Allah sai ya musu taraji harara a cikin alqur'ani a abin da a aikace dan adam zai iya tunanin bari to ya aikata mun ta ba da misali akan Abu Lahab ko Allah subhanahu wataala a yace Abu Lahab dan wuta ne tun ana Makka da shi da matarsa tun ana Makka kuma Abu Lahab ba ya da wani tunani a rayuwarsa illa ya ya zai nuna alkur'ani nan ba ta gaskiya bane amma Allah ya hana miki dabarar ya ce to bari ya irin na munafikai da inda ya bayyana musulunci irin na munafikai da akalla sai a ce ah to qur'ani an sami tanaku a ciki amma Allah ya hana shi sai lanaran da lahabin nan ci gaba da jinsa har yau ba kuma wannan hal da alamu lahu sabila ka san ka wani wanda ya kira kansa da irin wannan sunan ka taba ji wani wanda yake sunan shi da wannan sunan na Allah subhanahu wataala babu kuma ba za a taba samu saboda Allah subhanahu wataala ya kasance sunan daga wani eh kiran kansa ne la ilaha illahu, babu abin bautawa da gaskiya sai Allah subhanahu wataala shi kadai alhayu alqayyum yawa daga malamai sun tafi akan cewa a a alhayyu alqayyum shine ismullahi al'azam an dai maganganu da yawa akan wannan to amma dai Allahu alam Allah subhanahu wa ta'ala yana da sunaye dukan kuma ismullahi al'azam ne kowanne Allah subhanahu wataala ya haska ma bawa ya nuna masa ya rike shi an tambaye wani bawan Allah aka ce an jira masa wani suna ne bismillah al-azim da kullu bi asma'illahi azim ai duk sunan Allah bismillahi Azam. a ah, to amma dai hadisai sun nuna cewa ah, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum ismullahi Azam azim kamar yadda wasu hadisai suka nuna wa ilahu kun ilahu wahid la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim a cikin su ismullahi al-azim ne wannan dai duka abubuwa ne wanda malamai sun yi maganganu da yawa akai amma daga cikin abin da sa wannan sunayen guda biyu suke da maziya sunan al-hayy suna ne na Allah kuma wataala wanda ya kunshi dukkan sifofin Allah wanda suka shafi Allah subhanahu ta'ala ba lalai da tarayani cikin bayansa ba sunan alƙayyumu sunan Allah ne wanda ya zaɓi dukkan sunayen Allah wanda suke sarayan suke tajalli watan suke misali in aka ce sunayen Allah za mu bada misali akwai alhayyu sunan Allah ne raya rayawa sunan Allah ne sunan Allah ne da ya shafi Allah subhanahu wata'ala a sa da sa da jalalansa da sa almu'min sunan Allah ne da ya shafi bayin Allah wajen Allah ya zama almu'min domin shi ke raya bayin ko to haka za ga sunaye da yawa almu'min kada suna ne wanda yake da alaka da bayi domin ana nufin mai baiwa u ne mai hana ta Abaru mai cutar mai tafiyar da cutarwa da cutar da cutarwa yake da cuta yake zuwa ga bayi da gare shi annasu mai amfanarwa amfani yake zuwa ga bayi daga wajen sa, duka waɗannan sunaye za ka ga suna tattare cikin sunan Allah alqayyum kamar da duk sunan Allah wanda suka shafi ɗayan tantar da cikin zagin sa su kuma suna tattare cikin sunan Allah alhayyu malamai suka ce abin da ya sa Allah subhanahu wataala ya ce da waɗannan sunayen a cikin kore sharifi da kansa saboda abin bakin ciki waɗannan wanda suke bauta abin su ma za su bauta ma abubuwan da suke bauta ma duk ba za su iya amfanin su ba za su iya cutar su ba ya buduna ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum suna bauta wa abin da ba zai iya amfanin su ba ba zai iya cikin su ba saboda haka suna bauta ma gumaka wanda babu rayuwa a cikin su idan haka sai Allah ta wataala to ya za a hada da ubangiji wanda Allah subhanahu ta'ala wanda shine kayyantacce mahalicin halitta alhayyu alqayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm jangadi baya samu subhanahu wata'ala jangadi anan jangadi kala biyu ne akwai jangadi wanda ido zai rika dan rufewa din nan ko akwai jangadi wanda ido na gani amma bacci ya dauke mutum gashi yana gani amma saboda kokolwan shi baccin ya riga ya rufe sa. sai ya zama gashi yana gani amma baya nan bacci ya riga yarin jayi shi gaba daya to irin wannan gangamin na ana gani amma bacci yarin jaya shine ake kira sunan irin wannan baccin wanda za a ga mutum gashi yana gani amma ya tafala baya faruwa da Allah subhanahu wataala wala nawmun haka bacci wanda ido ke rufewa shi ma baya faruwa da Allah subhanahu wataala Mun manzon Allah ma sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce inna ma tanamu aynaya wa la yanamu qalbi sai dai idanuna kawai su rufe haka kaman ina bacci amma zuciya na kullum a farke shi to balle mahalicin sa subhanahu wataala la ta'khudhu sinatun wala nawm malamai suka ce wannan Allah subhanahu wataala ni'ima ce da rahma ga bayi yake kara musu albishir shi dai alhayyu ne rayayye ne shi alqayyum ne alqayyum wato asali shi da yawa daga malaman sun tafi daga alqiyam ne ko kama mai tsayawa alqaim mai tsayawa kama ya tsaya alqaim mai tsayawa to alqayyam mai tsananin tsayawa to shine kuma ma'anarsa alqayyum wanda yake tsayuwa a kan lamarin bayinsa kowanne ba wani abu wanda yake faruwa a cikin sammai da ƙasai face da ikon Allah da kaddarawan Allah da nufin Allah da sanin Allah da yardan Allah subhanahu wataala sura al-qayyum la ta'khudhu sinatun wala nawm da haka in kasancewa mahalicinka yana cikin kulawa da kai babu wata lahza wacce baya kulawa da kai la na sinatun wala nawm sai ka zama ka ƙara samun nutsuwa ka ka sami kwanciyar hankali don ka wannan bushara ce ga bayan Allah subhanahu wa ta'ala lahu ma fi samawati wa ma fil ard abin da ke cikin samai da abin da ke cikin kasai duka na shi man dallani yasfa indahu illa bi idni wa ne zai yi ce to kaji kan an ce la bai kun wala kullatun wala shafa anan sai a ga mana a'a akwai fa wanda za su ce wanda ake hana wa ceto irin waɗancan ne wanda ya abu duna min duni lahi ma la yadurruhum ko la yanfa'uhum inna yaquluna hum sufa'a'una inda Allah to irin waɗannan masu bautan gumaka suna cewa za su cece su wajen Allah wanda ba su da amfani ba su da abin da za su iya taimakon su ko cutar da su wa ya abu duna min duni lahi ma la yadurruhum wa la fa'u to irin waɗannan to sune ake cewa a ba za su ceto ba wannan gumakan da ake ce musu shuba awu na inda Allah ba su ceto ba amma ijma'an ijma'in malaman ahlus sunna wal jama'a in dai banda mu'tazila da wasu su sun tafi kan cewa a masu ceto za su ceto manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai yi ceto ranar tashi kiyama ceton sa ma suna da yawa ko a mun san su har guda biyar kowa ya sani a waliyai salihan bayi ne za su ce dan uwansu wannan kam hadisai ga sunan Abu Bukhari da Muslim da duk sauran su ya hawo ko cewa musulmai za su ceto salihai za su ceto ranar tashin kiyama Allah subhanahu wataala mu'mini da ku ce ya Allah ga waɗanda ga suwa na da suwa na da suwa ne uwan mu ne a duniya ba za mu iya jin daɗi muna zaune cikin aljanna su suna kan a wuta ba sai Allah subhanahu wataala ya ce to ku je ku fitar da duk wanda kuka sani daga cikin wuta in dai kun san shi ku tsore sai su je sai a haramta wa wuta jikin sai su ga cikin wutar amma suna nan a aljanna saboda khalidin da ya ma damar samawati wal ardu suna cikin aljanna amma sun je wuta dan su ceto dan uwan saboda haka ceto duk wanda suka sani a karshe Allah subhanahu wataala ya ce to kun ce duk wanda kuka sani ce mun ce duk wanda muka sani ya ce to ku je kuma ku ce to duk wanda yake da kwayan zarra na imani kwayan habba tukuna sannan har dai a je kwayan zarra sannan har dai a ƙarshe ce ya ubangiji ba mu bar wani abu in dai alkhairi in dai alkhairi sunan in dai imani ne ko nan kan kan da ke shi a cikin aljanna ba mun turo shi sai Allah ya ce to shi ke safa annabiyuna wa safa ash-shafi'un ولم يبق إلا أرحم الراحمين فيحصل ثلاث حفيات فيخرج قوما من min an أمما tas'adu umaman ko amaman يفعلوا خيرا ko الله سبحانه وتعالى qat Allah subhanahu sai ce to duk masu ce sun yi sun gama annabawa sun yi masu sun yi to saura wanda ya yi masu jin kai jin kai wani jin kai wanda ya ce ce ko ba dalili dan duk su da dalili suke ce sun ce wanda suka sani suka zo suka ce shi masu karka ko imani a zuciya to yanzu ya rage wanda zai yi ce ko ba dalili sai ya ce su mutane ya fitar da su da kwamfata uku wanda ya dace da sifansa Allah subhanahu wataala da jalalansa da buwayansa ya fitar da su daga wuta bayan sun riga sun shiga har sun zama kawai ya fitar da su daga wuta kuma ba su taɓa aikata alkhairi ba su a rayuwarsu kwata-kwata kowane irin alkhairi ba su aikata ba Allah ya fitar da su kawai dan mashi'ar sa da buwayan sa da isansa da mai da su aljanna wannan hadisin bukhari sura da rasul da halin ke so tabbataccen abu ne da isma'il ahlu sunna wal jama'a da za ce man dalla ne so indahu illa bi izni sai da izinin Allah wajen ba a yi ceton ne sai Allah ya yi izini ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wala yuqina bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a Allah subhanahu wataala ya san abin da wata an ce ma baina aidihim abin da yake gaban mutane ke, wa ma khalfahum da abin da yake bayan nan shine ranar ranar tashin kiyama ko kuwa ka ce a'a ma baina aidihim abin da yake gaban su wa ma khalfahum da abin da suka bari a baya ko ko ma baina aidihim zahirun su wa ma khalfahum da batinin wata dai ya san ciki da koyon su ya san yanzu su da gaban su da abin da zai zo a da abin da ya wuce a bayan su da abin da zai zo a gaban su amma su bayi ba abin da suka sani daga ilimin Allah sai abin da ya so su sani Kada wala yuqulu bi shay'in min ilmihi illa bima sha abin da ya so su sani kadai suke sani wannan yana nufin cewa wata malamai suna yawan maganganu akan shin bawa zai iya sanin gaibu ko ba zai iya sanin gaibu ba shin bawa ya san gaibu ko bai san gaibu ba a ah, Allah subhanahu wa ta'ala shi yake alimul ghaibi fala yuziru ala ghaibihi ahadan alimul ghaibi fala yuziru ala ghaibihi ahadan illa man yastafa min rasul fa innahu yasluku min bayni yadihi wa min khalfihi rasala Allah kuma shi ne ya faɗi qul ya ya'lamu man fis samawati wa man fil ardi al ghaiba illa Allah sai ce ba wanda ya san gaibu a cikin sammai da kasai sai Allah shine yake kuma ba wanda yake sanin gaibi sai wanda Allah ya so ya sanar da shi gaibi to babu lokaci kuma wannan matsala sai da an yi maganganu da yawa ko mun yi magana da yawa akai amma dai abin da nake so mu fahimta gaibun da ba wanda ya sani sai Allah shine mafatihul gaibi mabutan gaibi ba gaibin kanka ba gaibi kan Allah ya so ya sanar da mutum sai ya sanar da shi abin da ya so ya sanar da shi daga cikin gaibin Allah ko kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ya taba tsayuwa ba hadisin Bukhari da Muslim tsayuwa ɗaya ya gaya wa abai duk abin da zai faru har tashin kiyama ko abin bari a tsayuwa ɗaya ya gaya musu duk abin da zai faru har tashin kiyama kaga wannan a matsayin wani nau'i ne na gairu na gairin abin da zai faru ko wanda Allah ya sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wa to haka dai ire-iren wannan maganganu ne masu tsawo wanda duk kun san su amma muhimmin abu shine abin da Allah subhanahu wataala yake haramta wa wani bawa mallaka shine mabudan gaibu din wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ardi wa la ratabin wa la yabisin illa fi kitabin mubin ah wannan mafatihul gaibi din su ne mabudan gai wanda Allah subhanahu wataala shi ne ya san menene mafatin gai to ba wanda yake da su sai Allah in ya bude kamar yadda kai password na wata na wani sirri na wani system dan aka so shi wani operator wanda shi yake da da password sai, in ya so sai ya kunna danna password din sai ya kira wani sai ya ce zo ka gani sai ya nuna masa wani abu daga cikin wannan sirrin ya nuna masa gurgurdan abin da ya so amma in ya rufe iyakan abin da wannan ya sani shine abin da wancan wanda ke rike da password ya nuna masa shine mafatihul dai wannan suna wajen Allah subhanahu wataala password din na dai suna wajen Allah amma Allah zai isla'in bayansa ga abin da ya so wani lokaci abu na cikin zuciyar mutum Allah ya isla'in wani bawa da wannan abin da ke cikin zuciyar wannan bawan sai ya sani kamar irin na sayyidina Usman ko da wani ya shigo wajen da yake ɗayan ku zai shigo ga ma alaman zina nan a fuskansa kaga Allah ya yi sa'insa ga wani abu da yake koye wanda ba a yi a wajen da yake to haka dai amma ainihin mafatihul ghaibi din suna wajen Allah subhanahu wa ta'ala la ya'lamuha illa malamai wasu malamai suka ce daga cikin abin da zai ba da sha'awa a nan ya alamu ma bai na ajiyo ma ko mulaji kuma da sai min dini illa bi ma sha'a shine zaka samu mutane mafi yawan abin da suke riskanin ilimi ba shirya mashi suke yi sai sa wani babban malamin da yake cewa turawa sun yi wa Allah ladabi ba da sanin su ba wannan ayar nan wajen suka fassara lokacin da suke kiran gano sabon abu discover discover watan dama abin na nan ya lamu ma baina aidihim ma khalfahum dama abin na nan a wajen Allah wa inda fati mu kai yana nan a wajen Allah kawai Allah in ya so ne sai dan bude ma bawa wani waje sai ya ga abin sai ya gano sai ba dai mutum yake ganowa watan dama abin na nan yanzu aka gano shi ba wai ke kiran sa aka yi ba zuwa aka yi shi daga babu ba to saboda haka da yawa daga ilmoma da a ce duk sai mutum yana kokari abin da yake kokari shi yake rishka da sai dan adam ya tunanin da kokarin sa illa bi ma sha nan sai ya zama akwai alaman tambaya to amma sai Allah subhanahu wataala ya sa su da yawa za ka samu mutum yana ta kokari yana bincike kan wani abu daban sai Allah ya gane da shi wani abu daban wanda ainihi da ya zo zai bincikansa mafi yawan wanda suka yi discovery sun mafi girma ga duniya ba ainihin wannan abin suka taji suka je musamman don su bincika ba wani abu daban ke bincike sai Allah ya ganar da su wani abu daban sai ya zama babban ilimi da ya amfani dukkan halitta saboda ne saboda illa bi ma sha'a suna nan suna ta kokarin dai zuwa ga wani abu shi kuma Allah ga abin da yake so ya nuna musu wala yuzuna shay'in min ilmihi rasu sai ya da komai daga ilimin Allah ba wanda suke tun suna kokarin su gane illa bi ma a sai da wannan gwargwadon abin da Allah ya so su fahimta sai su fahimta sai a kursiyi samawati wal ardh kalmar kursiyu ita ma kamar yadda nace anan kadai ta zuwa cikin alqur'ani an yi sabani da yawa akan me take nufi wasu malamai suke tana nufin ilimin Allah wasu suke tana nufin mulkin Allah wasu suke amma ina so in mana wata mukaddima kafin in bayanin abin da nake so in faɗa Allah ce wayi wa ti akursiyuhu samawati wal ardh wato wannan kursiyun nasa mun yi bayanin ar-rahmanu alal arshi kawa wani lokaci to za a hado da wancan karatu a wannan kursiyun Allah ya ce ya yalwati ya tarade sammai gaba ɗaya da ƙasar to abin da nake so mu gane har yanzu har yanzu duk abin da ɗan adam ya sani a kauni duka har yanzu ana nawa arzu ba a ta ba har yanzu cikin arzu duk abin da ɗan adam ya sani ya isa zuwa ga iliminsa a universe har yanzu arzu ne ba a je ko sama ta ɗaya ba balle sauran sammai kuma shi ma duk astronomers na duniya suna tabbatar da wannan cewa abin da ba su ba har yanzu ya limminta abubuwan da suka rika. sai za su cewa alkaunul mar'i watan kaun din da aka iya gani aka iya rika, kuma wannan kaun din da aka iya rika, sai mutum ya gane girmanta da fadinta majarrat majarrat galaxy wanda suke ɗauke da taurari da duniyoyi a cikinta zuwa yanzu zuwa yanzu an iya gano fiye da biliyan ɗari biyu da hamsin wanda aka iya ganowa fiye da biliyan ɗari biyu da hamsin wanda aka iya ganowa kawai kowannen su kuma Allah kaɗai ya san yawan awalin ɗin da ke cikin kowanne dukkan su har yanzu ana cikin al'ardu ba a daga al'ardu ba balle a je samawa wasu malamai suna suna ba da misalin watan girman al'ardu din nan suka ce akwai taurari guda biyu duniyoyi guda biyu rana da sha'ara al-yamaniya rana tana da nisan kamar yadda aka sani wajen mile miliyan 93 daga duniya mile miliyan 93 daga duniya a sauri irin na haske a sauri irin na haske hasken da yake tafiyan kilomita dubu ɗari uku a sakan zai isa zuwa wajen rana a minti takwas da wani abu minti takwas da wani abu ƙasa da minti tara to a cikin duniyoyi ita sha'awa minti takwas za a isa wajen rana daga duniya to ita sha'awa a sauri irin na haske ba zai iya isa wajen ka ba sai a shekara tara da wani abu shekara tara na irin wannan saurin na kilomita dubu ɗari uku a sakan to sai a shekara tara da wani abu zai iya isa inda take wannan tawaya to duk wannan har yanzu ana cikin al'ardu al'ardu ma da sin universe wanda dan adam ne iya hangowa ko ya iya rissa ko ya iya ganowa wanda bai gano ba ya linka wanda ya gano adadin wanda ya gano shi. wannan duka ana cikin al'ardu sai Allah ya zo ya ce wasi a kursiyuhu samawati wal ard dan haka ai ce ta ji kokolwa ta da taka Allah ke sa mata riskan da za ta iya gane me ake nufi da kursi in dai ba ta ce gane al'ardu ba al'ardu yanzu da ake magana dukkan wannan asuwan din kuma suna cikin ardu malamai a ba suka ta kokari suka rika tunanin ko rana tana sama ta kaza wata tana sama wannan duk kokari ne irin nasu a lokacin saboda babu ma'aunai masu dukka da ake da su a zamani amma ilimi ya tabbatar dukkan wannan taurarin da aka rika suna cikin wata majmu'a ce ko wasu majmu'ai sanannu guda daya wanda dukkan suna cikin al'ardu so dan haka al-kursi menene ba abin da dan adam zai iya ganewa ba an sami matsala na wasu sun daje sai sun fassara irin waɗannan ayoyin da zahirin ma'anansu za su kujera kujera ake nufi anan kujera ake nufi to ka'idan malamai ka'idan malamai a cikin waɗannan matsalolin kamar yadda al-Imam nawawi ya faɗa a cikin sharh sahih Muslim cewa malamai magabata a salafu salih sun kashi biyu a cikin irin waɗannan ayoyi aka gansu a cikin Al-Qur'ani. kashi ɗaya kaji Allah ya san abin da yake yi shine irin karatun da muka fara a farko ta kokarin kasa ma ba mu gama rikin da ba balle san mai balle mu je zuwa kursi wanda Allah ya ce wasi'a kursiyuhu samawati wal ard Allah ya san abin da yake ni amma ba za su fassara kashi na biyu za su kokari ku fassara da abin da ya dace da ilimin su ana kiran wannan tawili al-Imam an-Nawawi yace mafi yawan salaf as-salafu salih magabata na kwarai suna daukan babin tafsiri sai Allah shi ya san abin da yake ne amma daga cikin su irin Imam Malik da al-Imam al-Auza'i da wasu suna fassarawa su ce ai za a yi tawilin su da abin da ya fi da kusa da su ya kusa da hankali in an ce yadullahi fauka aidihi zai ce Yau mai yushabu an saqin sai a ce shiddatul amri makamantan wannan ya kawo waɗannan bayan Allah salihai daga ciki bayan sa za ka sami irin irin al-Imam Zuwayni kitabu Salihul Muttaqi ya faɗa yace a mazabata suna da mazaba kashi uku ana an sami kai mazaba a cikin musulmai kashi uku a cikin fahimtar irin waɗannan ayoyi yace kashi na farko masu fahimtar zahirin zahirin ma'anar su dingina wa Allah dan ina yawan faɗi ka'idar fahimtar duk abin da aka jingina wa Allah shine dole ka kalle shi ta mahangar laisa ka mithlihi shay'un laisa ka mithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir dole duk abin da za a yi magana wanda ya shafi Allah to ka kalle shi a ma'aunin laisa ka mithlihi shay'un kana son ka rubuta wani abu ko kana son ka fahimci hasken abin da ma'anan ya kunsa yace kashi na farko sun kamanta yace wadannan mujassima ne ba mu da magana da kashi na biyu sun bar wa Allah kani kashi na uku sun awwala sun yi tawuni ce ila yana nufin ka gani ila yana nufin ka gani wanda yake kusa watan da tanzihin Allah da tsarkake Allah daga cikin da ko mai da shi kaman bayinsa yace a cikin kuma wanda da yawa daga magabata wanda wanda Imam Shawkani shi kuma ya faɗa Isabul Shuhud ya ma lissafo su cikin magabatan yace irin Sayyidina Ali irin Sayyidina Abdullahi ibn Mas'ud irin Sayyidina Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhu jami'an irin Sayyidina Ummu Salama yace dukan su suna daukan manhajin tawilin irin waɗannan ayoyi wannan manhajin na tawili shine mazhaban da wasu malamai da ake kira asha'ira asha'ira wanda a ƙa'ida an ce ahlus sunna wal jama'a to ana nufin asha'ira a wajen magabata kafin yanzu wasu bil asab ya ajabi sunan su fitar da asha'ira din to babban illa shine ba wai a fitar da asha'ira daga ahlus sunna wal jama'a ba wai a zo a ce mu ma ahlus sunna wal jama'a ba akwai a ce asha'ira ba ahlus sunna wal jama'a ba wannan shine hadari a ce ba ahlus sunna bane wasu ma su kai zuwa ga kafirta su da makamantan wannan wannan babban haɗari ne a ce in mutum ya zama ash'ari ya zama dan bid'a ko ya zama ma a kai wasu ma su kai zuwa ga kamar kallansa kamar wani mushriki ko kaje ko makamancin wannan wannan haɗari ne babban hadarin su ne daga lokacin da aka sami ita mazhabar ya din shi Abu Hasan al-Ash'ari ya assasa mazhabar kasa ko ko almajiransa suka assasa mazhabar to daga wannan lokacin har illa shekara ɗari ko ɗari biyu da sauri ba wani malami a musulunci da za ka tuna da sauri a kwakwalwanka cikin ɗari so casa'in da biyar duk a sha'ira cikin ɗari casa'in da biyar duka a sha'ira ila ma ka ce casa'in da tara daga wannan zamani irin sa imamul bai haji irin su ba tsallani. irin su ibn irin su al nawawi irin su ibn hajar al irin su al-imam irin su النووي irin su as-sakhawi as-sayyuti az-zailai hadi ya duk dai wanda bakin ka zai tsuku a tunanin ka zai iya tunatowa a waɗannan zamunan masu albarka a dara kutni a can magabata kenan al da makamantansu dukansu cikin malaman asaira idan aka idan aka zo aka ce za a fitar da waɗannan mutanen daga cikin sunna to yana da hatsari mai girma dan haka abin da yake dace da almajiri ilimi yace ni ina da fahimta sabanin fahimtar malaman akalla amma ba ya fitar da su daga da'irar sunna ko da'irar musulunci ba wannan abu ne mai hadari domin trust musulunci gaba ɗayan kace yawan su Ibn Hajar al-Asqalani kace irin su dini ayi wanda dukan su a sha'ira ne shi Imam al-Qurtubi ne tafsiri kace duk waɗannan ba su cikin ahlus sunna to wane ne zai zama cikin ahlus sunna sai Imam an-Nawawi sai Allah subhanahu wataala ya ƙara gane shi ala kulli halin mazhaba guda biyu sanannu a cikin wannan shine tafsiri duk da yake tafsirin kala kala ne amma dai tafsirin da aka sani shine fawwaba wa Allah sanin abin da yake nufi da wannan lafuzan idan ya faɗa Allahu a'lamu bi muradihi wa fi akursiyuhu ma wasu arda wannan kursiyu din Allah ya ce ya yalwaci sammai gaba daya da kasai gaba daya wala ya yaquduhu bisuhum kuma kiyaye baya masa nan sammai da kasai din wa huwa al-aliyyul azim kuma Allah ta wataala matsaukaci ne daga kai tunanin ya dogara da wani abu kuma al'azim ne girma ne da ya girman kowane abu balle wani abu ya iya kunsansa subhanahu ta'ala malamai suka ce wannan ayar ta kunshi sunayen Allah subhanahu ta'ala guda goma sha bakwai wato wajen kokarin gano ne yasa ta zama mutunci cikin ayoyin alkur'ani ta kunshi sunayen Allah tsakanin faridi da a da zamiri wato mudmari wanda aka koye har goma sha bakwai wanda yake babu wata aya a cikin alqur'ani wanda ta kunshi sunayen Allah subhanahu wa ta'ala da wannan adadin Allahu la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawmun lahu ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ضمير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يقوده حفظهما كتيبه هما سورة wani daga cikin sunayen ne wa huwa al-aliyyu al-azim sura da babu wata suna wani aya wata ta sunayen Allah subhanahu wa ta'ala da irin wannan adadin kuma babu wata aya a cikin alqur'ani wacce ta fara da sunan Allah subhanahu wa ta'ala ta kare da sunan Allah subhanahu wa ta'ala banda ayatul kursi ita kadai ce ayat ta fara da sunan Allah ta kare da sunan Allah farkon ta Allahu karsanta al-azim to dai duka da abubuwa wato da dama na fifikon wannan ayan da matsayinka wanda dai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ne ya faɗa mana sarihatan a fifikon kuma babu ayan ta kunshi sifofin Allah subhanahu wa ta'ala da karkatan shi da nazahan shi da isan mulkin sa a cikin akan bayin sa kamar ayatul kursi saboda haka ta zama mafi daukakan ayoyin alqur'ani za mu hakura haka nan da abin da muka samu insha Allah za mu tashi la isra fi gobe za mu ansa abin da ya samu na tambaye. a wani na tambaya akwai wani dikton wanda ake rubuta Ahmad shi ko Akbar ko Mahmud wani yana cewa kamar suna annabi ne sallallahu alaihi wa sallam a kamata a rika yarwa to da abu ne wanda ya koyi sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk da ba sunni sunan sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bane duk abin da ya koyi sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kamata a girmama shi saboda sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam iko a wani yana so a gaya masa ulul azmi min ar ai mun fada wa ila kafa min an-nabiyyin ta qauma min qawmin nuhin wa ibrahim wa musa wa isa ibn maryama fa akhadna minhum mithaqan ghaliza waɗannan su ne ulul azmi min ar-rusul wannan ya ce yana son a yi masa bayanin kan wankan janaba a a yaya ake wankan janaba to wankan janaba yadda ake yin sa shine mutum idan ya zo ya fara da alaula bayan ya tsarkake wajen datti wato wajen najasan a cikin jikinsa in ya yi alaula in ya so ya wanke kafansa in ya so ya jinkirta wanke kafa duka sun zo a hadisai to amma da yake hadisin jinkirta wanke kafa a akan hadisin yin alula gaba daya illa malamai suka ce jikin da wanke kafan kawai yaron danganta da wajen da ake tsuguna ne saboda gudun fata watan abu ne ma'kulul ma'ana abu ne da aka yi idan kar a saboda kada wurin wanka a saboda a ƙasa ne lokacin suke wanka inda ƙasa ne dan kar a bata kafa to bayan nan yayi alwala zai wanke kansa da kyau idan ba mutum ne mara gashi iri na ko so dai kawai ya wanke yayi to sannan sai ya wanke sassan dama na jikinsa gaba ɗaya sannan ya zo ya wanke sassan hagu na jikinsa ya tabbatar ya jana dukkan jikinsa da ruwa wannan shine wankan janaba amma idan mutum kamar yadda nake cewa ya zo janaba ya kama shi ya shiga shawa da niyyar wankan janaba ya yi wanka duk jikin shi ya wanke shi da ruwa wankan janabansa ya yi wancan a wancan zamanin saboda yanayin yanda ruwa yake da yanayin yanda ake wanka ga yanda aka koya wankan janaba amma abin da ake nufi da wankan janaba shine tara da jiki da ruwa da yiyan tsarki daga janaba shi yasa wasu ce ma inda mutum zai shiga cikin ruwan sama ma in ruwan sama ya sauka ya shiga da niyyar wankan janaba inda duk cikin ciyawun ku suke ya yi wankan janaba wani na tambaya a kan wai mutum ne ya yi ta'awun mace amma ba abin da ya faru da shi a azumin azumin sa yana nan amma dai ya guji aikata haka din ya nisanci wannan ne. wani na tambayar ko ya halitta mace ta yi tafsir a rediyo ko tv babu wani illa akan haka mace za ta ilmantar da mutane kamar yadda namiji zai ilmantar da mutane kawai abin da ya wajaba a kanta shine da nisantar da kanta a ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض da an fada wa iyalin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam amma ya dukkan mata to da haka kula an ya abin da zai ja hankalin mutu shi nan kawai amma mace tana da cikin musulunci tana da ɗan cikin mantarwa kuma an samu mata malamai da yawa daga cikin su a farkon su sai da suna Aisha radiyallahu anha uwar mu'mini da haka babu laifi mata su zama suna karantarwa cikin al'umma a ne biyun kuma ya nemi a tsaya shi da addu'a ne kan bukatar su Allah ya biya maka muna barin nasu addu'a a wannan ya ce menene hukuncin wanda ya sirranta karatun Fatiha wajen yin ta a bayyane zai sujada kafin sallama wannan yana tambayar hukuncin ajiye kare a gida a musulunci Ah. ya danganta da abin da aka aje karan danye dan aje danye gaji ne da yawa daga malamai suna ganin babu komai kamar yadda muka sani hadisi dai ya ce karnuka guda uku su addini ya yamma mutum ya aje kare don su ko dai don farauta ko don kiwo ko don noma a ah, a ah, ko don gadi akwai to karan gadi ko da Imam Malik ya tafi akan cewa ba za a da kare dan gaji ba amma ina yawan ba da da sabu iya wanda wanda ya aje kare shi a gidansa don gaji wani mutum ya same shi ya ce ai Imam Malik ya ce masruhi ne yake ga Imam Malik ya zo a zamanin ku da zaki ma zai aje a shi gidan ba kare ba to da haka a dai aje karen ba da shi ba kyau amma dan gaji ba damuwa Wani ya tambaya ce gaskiya ne cewa kai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallama zai aure sai da suna maryam a ranar kiyama ban san ingancin magana ban san ingancin shi ba wani na tambayan shin akwai zafi da ke kashe aure? Eh to, ya danganta idan ya ce mata ya mata jihari misali in ya dauki zihari a matsayin zaji ai ka ga wannan sai ta aure amma dan zaji ko dan za mata san ba ta waye ta gidan su ko ta bar mata gidansa ko dai wani lafazi lafazi tarihi ko tunaya wanda yake nuni da saki ba ai ba za a kira shi saki ba sai idan ya yi amfani da wani lafazi wanda yake tarihi ko tunaya kamar ya ce ba ni ba ko irin makamantan waɗannan ba ni ba shi har abada ko ba ni ba shi ko makamantan wannan wannan ya ce mutumin da ya sami sallah raka'a kaya cikin la'asar zai cika sallan ne ko zai rama ne matsalan ne imamu malik ya ce ramawa za a wasu malamai sun tafi akan cikawa za magana ce ne tsawo amma dai duka suna kewayawa a hadisin wa ma fatakum fa atimmu da wa ma fatakum faqdu fa ma adraktum min as-salati fa sallu wa ma kun faqdu wata riwaya wa ma fatakun fa atimmu amma shi a ganin Imam Malik har riwaya wa ma fatakun fa atimmu yana umarni da cika sallah ne yana umarni da ramawa ne ba yana umarni da cikawa ba domin mafatakun abin da ya wuce ku shi aka ce ku cika da shi to tunda abin da ya wuce ku ko raka'a farko da na biyu da na uku ne to shi za ku zo da shi dan haka ah, illa yaya za a cika din kawai shine sai ce to ba fil afali wa aqwali wa isma'un fil afali da haka idan ya zo zai yi a ɗaya fatiha da sura ya zauna ya tajiya ya tashi ya a ɗaya fatiha da sura ya dawo ya tashi ya a ɗaya fatiha ba sura ya zauna ya tajiya ya sallama saboda isma'un fil afali Allahu a'lam to amma dai irin waɗannan matsaloli kamar yadda muke faɗi ko da yake matsaloli da ka fani ko wanne yana da hujja a cikin abin da yake cikin malami illa dai kawai ana son idan mutum yana da imam ya zama ya tsaya a cikin abin da imam din sai yake kai mutumin da yake rike da waya a cikin hansai in zai shiga bayi ban ɗaki a'a to ai bai da bambanci da alaramma alaramma ma ya fi su buha alaran ma ya ga hankali shi ba ma ko in dai alaran ma zai je ban daki ai wanda yake rike da waya a hankali ai ba da aula wanda yake rike da alqur'ani ako ne yake da qur'ani a cikin hankali ba da aula dan alaran ma ya zu ya ya zama da alqur'ani a cikin sa fiye da wannan hankali da in ka bude ta ba za ka ga alqur'anin ba a wannan tambaya ne akan saki ka rubutun nasa ne ban gane a da alama yana cewa ne mutum ne ya tura iyalinsa gida cewa ta je ta huta ya kuma ba ta takarda amma bai furta ya sake ta ba bayan haka bai kula ta ba na tsawon lokaci tana zaune a gidan iyayenta yaya hukuncin ya matsayin wannan auren ina kusan abin da ya hukunta ce a ai ya ce ta je ta huta ba ya ce ya fice ta bane saboda haka irin wannan a yana bukatan a tambaye shi ne yake nufi da wannan kalmar da zai ta huta din da zai gidan iyayenka ta huta ya kamata a kira shi a bincika sai a ci idan yana nufin saki ne ba da dai wannan lafazi ne wanda yana bukatan a yi bayanin abin da ake nufi idan yana nufin saki ne da shi shi nan ya zama saki sai a tabbatar mai saki guda ɗaya a kai idan kuma yana nufin a'a ba saki bane kawai dai yana son zai yi shi ne bai sani bane cewa ina isma ta kula da ita sauran su gaba ɗaya yana kan sani ko kuwa shi yana son iyayen su ko su masa shari'a ne ko makamancin wannan shi ma wannan yana wato saki dai abu ba zai zama saki ba sai idan Allah ku saki ko an kudurta saki ko an yi lafazin da kinaya ce zai ce mutum saki ko an yi aikin da kamar yadda na taɓa cewa misali mutum ya turo mace kofar gida cikin dare ya watso mata kayansa ya kulle kofa kaga wannan aiki ne wanda kinaya ne wanda yake nuni zuwa ga kai to da kawai ya dan dai uku ne ko daya anan yana yana abin da ake bukata a wajen kawai ya faɗi nawa ne dan wannan aikin yana nuni da sakin ka ne domin cikin Christmas da take amma duk abin da ba haka ba to yana bukatar shi da kansa yi bayanin abin da yake nufi wallahu alam da ba wai abin da yayi daidai bane sallu ala nabi sallallahu اللهم صل على سيدنا محمد في الاولين وصل على سيدنا محمد في الاخرين وصل على سيدنا محمد في الملائكه